Հարգելի ունկնդիրներ, իսկ այժմ ձերուն կնդրությանն ենք ներկայացնում քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովի Թերթ AM-ին տված հարցազրույցը, որն արտատվել է Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի օգոստոսի 2-ի համարում։ Հարց. Օրերս միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց էր հրապարակել, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության էսկալացիայի կրկնության ժամանակ, ինչին ականատես եղանք ապրիլին, կիրառվելու են երկիր-երկիր դասի հրթիռներ։ Միաժամանակ ռուս քաղաքագետներից շատերը կանխատեսում են ավելի կործանարար էսկալացիա։ Որն է ձեր կանխատեսումը։ Պատասխան. Ես խորը կասկածանքով եմ մտնում այդ վերլուծություններին, բայց չեմ կարող հերքել, որ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը տեսականորեն կա։ Ադրբեջանը ունի ռազմական գործողությունների վերսկսման ռեսուրսներ։ Դրանք ապրիլյան իրադարձություններից հետո կտրուկ նվազել են։ Բացի այդ, նույն քարորյա պատերազմից հետո սկսվեց դիվանագետական բլոկադա Բաքվի համար։ Վիեննայի հանդիպումներից հետո ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի ղեկավարներն իրենց անմիջական վերահսկողության տակ առան գործընթացը ինչը դժվարացրեց Բաքվի խաղերի հնարավորությունը։ Նախ Ադրբեջանը պայմանավորվածությունների ձեռքբերման ու դրանց իրականացման մասին փաստաթուղթ ստորագրեց։ Հետո հերքեց, թե նման պայմանավորվածության համաձայնել է։ Հետո Սանկտ Պետերբուրգում վերահաստատեց այն, ինչ որոշվել էր Վիեննայում։ Պուտինը ստիպեց Ադրբեջանին ստորագրել Վիեննական փաստաթուղթը։ Ադրբեջանը կոնտրքայլ է խաղում։ Շրջանառության մեջ է դնում, թե կա այսպես կոչված Լավրովի կամ Պուտինի ծրագիր։ Այդպես չէ։ Ոչ մի ծրագիր էլ չկա։ Կան կոշտ նախապայմաններ միջանկյալ խնդիրների լուծման համար։ Իսկ դրանք վերաբերում են առաջին հերթին շփման գծի ողջ երկայնքով հետաքննական մեխանիզմների տեղադրմանը, մոնիթորինգին։ Բայց Ադրբեջանը նորից փորձ է անում փոխելու առաջնահերթությունները։ Ես ամոզված եմ, որ ադրբեջանական շանտաժի փուլն ավարտվել է։ Եթե Ադրբեջանը կարողանար լուծել հակամարտությունը, կաներ դա ապրիլին, զավթելով գոնե 4-ից 5 շրջան։ Այնպես որ ադրբեջանական որևէ հաղթանակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Հատկապես հիմա, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ակտիվ աշխատում են ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի նախագահները ցանկացած փորձ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու կդատապարտվի այս երեք պետությունների արտաքին գործերի նախարարների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից։ Ոստի չի կարելի թույլատրել հակամարտության կարգավորման զարգացման որևէ այլ սցենար, որը կհակադրվի կհակասի խաղաղ կարգավորման տարբերակին։ Հարց. Հակամարտության երկու կողմերն էլ վստահ են, որ դեպքերը զարգանում են իրենց իսկ օկտին։ Ձեր կարծիքով ում օկտին է իրավիճակը։ Պատասխան. Դեպքերը չեն զարգանում այնպես, ինչպես դա կցանկանար Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը փորձում է նորից մտցնել հարցի ուժային կարգավորման տարբերակը, բայց սա էլ արդեն գործող չէ։ Այլևս հնարավոր չէ ուժով հարց լուծել։ Ադրբեջանը կորցրեց այդ շանսը։ Բաքուն ուզում էր տապալել Մինսկի խմբի աշխատանքը, Մինսկի խումբը ուզում էր Պուտինին ու Օբամային, Պուտինին ու Օլանդին հակադրության մեջ տնել, ազատվել Ռուսաստանի ներկայությունից, բայց չէ որ Վիեննայի հանդիպման գաղափարը պաշտոնական Մոսկվայինը չէր։ Ռուսաստանը եղել է այդ նախաձեռնության մշակմանը մասնակից, բայց նախաձեռնող չի եղել։ Պետերբուրգի հանդիպումն էլ եղել է Վիեննայի շարունակությունը, ու ոչինչ չի եղել, քան նախորդ հանդիպման արդյունքների վերահաստատում։ Ես կարծում եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը երանախագահների գլխավորությամբ Մակի անվտանգության խորհրդում շրջանառության մեջ կդնի նոր բանաձև, որը հակամարտության կողմերին հրադադար կպարտադրի, կպարտավորեցնի զինադադար ապահովել։ Լեռնային Ղարաբաղում աստիճանաբար շահագործման է հանձնվում օթանավակայանը, Գարշապման գծում մոնիտորինգ անցկացնելու գործընթաց։ Գնում է Ղարաբաղի ապաշրջափակման գործընթաց ու բնական է, որ Ադրբեջանն իր տեղը չի գտնում։ Արդյունքում իրար հակասող հայտարարություններ են անում։ Երբեմն կարդում եմ, չեմ հասկանում, թե որտեղ է տրամաբանությունը։ Գալիս են Վիեննա, հայտարարում են, թե այո, դրական առաջընթաց կա, մենք կստորագրենք պայմանավորվածությունների փաթեթը, գնում են Ադրբեջան, հայտարարում, թե դրան դեմ են։ Լարվածության աճը պետք է բացառվի, իսկ դա հնարավոր է մոնիթորինգի անցկացման պարագայում, որն ընթացքի մեջ է։ Ադրբեջանում էլ հասկանում են, որ պարտվում են անհանգիստ շարժումներ են անում, հրճվում են, երբ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, որ տարածքային ամբողջականության կողմնակիցն է, երբ ալյանսը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապ չունեցող կառույց է։ Դա իրենց գործը չէ։ Այդ կառույցի երկու անդամները՝ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ը, Մինսկի խմբի անդամ են, ու այդ տեսակետը ակնհայտորեն չեն պաշտպանում բլեֆ է գնում, որը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, ու արդյունքում էլ չմտածված ադրբեջանական քաղաքականության հետ գործ ունենք։ Հարց. Պարոն Տարասով, դուք խոսեցիք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում շրջանառվելիք նոր բանաձևի մասին։ Կմանրամասնեիք, ինչ է այն իրենից ենթադրում։ Պատասխան. Իրավաբանորեն անվտանգության խորհուրդն կարող է հասնել նոր բանաձևի ընդունման Երբ երեք պետությունների ղեկավարները՝ Պուտին, Օլանդ, Օբամա, նախ իրար մեջ համաձայնության կան, ապա ներկայացնեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որի անդամ են։ Իդեպ այդ երեք պետություններն են՝ Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիա, ԱՄՆ։ Նրանք կարող են ներկայացնել բանաձև որտեղ ամրագրված լինեն Վիեննայի պայմանավորվածությունները, դրանց վերահաստատումը Պետերբուրգում ու հանձնառությունը չկատարելու վերաբերյալ դիտարկումները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կընդունեն բանաձև, որ պայմանավորվածությունները չեն կատարվում ու կստիպեն նստել բանակցային սեղանի շուրջ, ստեղծելով դիվանագիտական նոր հարթակ։ Հարց. Նորից շրջանառության մեջ է դրվել Լավրովյան ծրագիրը ըստ որի Ռուսաստանը ստիպելու է Հայաստանին վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղին հարող 5 շրջանները։ Պատասխան. Նման եզրակացությունները, ընդհանրությունները գախտնի դիվանագիտության արդյունք են։ Երբ Լավրովը հայտարարում է, թե կա պայմանավորվածություն, բայց դետալները չի կարող հրապարակել։ Ինչ իրավունք ունեք գախտնի քննարկումներ անել, երբ խոսքը ժողովուրդների ճակատագրերի մասին է։ Սարգսյանը Ալիևի հետ հանդիպում է, 40 րոպե զրուցում են, մեկ ժամ էլ առանձնազրույց են ունենում ու բնական է որ հարց է առաջանում թե այդ ինչ են այդքան խոսել կոնկրետ ինչ են քննարկել չեմ կարծում թե թղթախաղ են խաղացել կամ էլ կոնյակ ըմպել ինչ որ բան քննարկել են, չէ՞։ Ու դիվանագիտական կորպուսը միանգամի հանդիպումից հետո լապշա է կախում վերականչներից։ Դրա համար էլ մարդիկ կարողանում են հանգիստ ծրագրեր հորինել, ասել թե կա Լավրովյան ծրագիր, ցույց տվեք փաստաթուղթը, այդ ինչ ծրագիր է, ընդհուպ Կազանյան փաստաթուղթը, որի վրա հղում են անում կողմերը, ամբողջապես հրապարակված չէ։ Հարց. Բայց որևէ համաձայնության կողմերը պիտի եկած լինեն, չէ՞, եթե Սերգեյ Լավրովը հայտարարում է, որ հակամարտության կողմերը հաջողությանը առավել քան երբևէ մոտ են։ Պատասխան. Վերցրեք համակարգիչը ու որոնեք, թե որքան նման նախադասություններ է ասել Լավրովը։ Քանի անգամ է ստել նա քանի նման հայտարարություն են արել Մամեդիարովը, Նալբանդյանը։ Նրանք միայն հայտարարություններ են անում, բայց արդյունք կա։ Քարորիա պատերազմից հետո երրորդ հանդիպումն է լինելու Ֆրանսիայում։ Կա Փարիզյան փաստաթուղթ, ինչ որ առաջարկ կամ գուցե նոր ծրագիր, որը կառաջարկվի կողմերին։ Չկա, ոչինչ չկա։ ոչ Այդ ընթացքում միայն մեկ շոշափելի առաջընթաց գրանցվեց։ Կողմերը վերադարձան 94-95 թվականներին կնքված զինադատարի մասին պայմանագրին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացել է որպես կողմ։ Դրա համար էլ Ադրբեջանը նոր փաստաթուղթեր ուզում ստորագրել, բայց Մոսկվան ասաց, որ ոչ, ուզում եք, չեք ուզում, առանց Ղարաբաղի մասնակցության բանակցությունները լիարժեք լինել չեն կարող։ Հարց. Ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբում իր համար վտանգ է տեսնում Ռուսաստանին, ուստի շրջանառության մեջ է դնում լուսման տարատեսակ եղանակներ, որոնք կփչացնեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, կկոտրեն Ռուսաստանի Դաշնության Հայաստանի Հանրապետության միջև արկա վստահությունը։ Պատասխան. Այո, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից միակ երկիրն է, որին անմիջականորեն առնչվում է հակամարտությունը։ Ուզենք չուզենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը Ռուսաստանի սահմանների մոտ է ծավալվում։ Ու ցանկացած զարգացում կարող է տարածաշրջանում պայթյուն առաջացնել ներքաշելով Ռուսաստանին։ Սա Իսպանիայում կամ Կանադայի հարավում չէ, որ մենք աչք փակենք, ասենք դե լավ, մեզ չի վնասում։ Բաքվում են հորինել Լավրովի ծրագիր կամ Պուտինի ծրագիր հասկացությունները։ Չունի Ռուսաստանը իր ծրագիրը, չունի։ Ռուսաստանի Դաշնությունն չեզոք դիրք ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Մենք ճնշում չենք գործադրում կողմերից որևէ մեկի վրա։ Պատկերացրեք, ինչ կլիներ քարորիա պատերազմի ժամանակ, եթե Ռուսաստանը հանկարծ հրաապարակային աջակցություն ցուցաբերեր հայկական կողմին։ Թուրքերը, որոնք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ են, բայց ոչ երանախագահ, արդարացիորեն կհայտարարեին, որ Ռուսաստանը հակամարտության կողմ է, հարց կբարձրացնեին Մինսկի խմբի կազմի փոփոխության եւ ով կշահեր սրանից։ Դուք լսեցիք քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովի թերթեյեմին տված հարցազրույցը, որն արտատվել է Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի օգոստոսի 2-ի համարում։